vám počase opäť vinčujem pokojné septembrové ráno. Tentoraz už ale s konštatovaním, že pokiaľ ide o práve sa začínajúcu petrolejku, posledné letné v roku 2025. Zmeniť sa dá všeličo, z chudáka urobíte rýchlo človeka, ktorý si aj pre povestnú korunu nechá vrtať do kolena, z priateľa osobu, ktorá vás pri hrozbe z prípadnej straty napríklad dobrého postavenia nechá na pospas osudu, alebo, alebo, alebo len čas a ročné obdobia si plynu bez toho, aby s nimi niečo takéto zamávalo a svojím spôsobom je na tom rovnako aj tento blok slova a hudby, pretože si bude riešiť tradične to, čo doteraz, aj keď teda s úplne iným obsahom, tak nezostáva nič iné, len vám zaželať príjemné počúvanie z Banskej Bystrice, pohodové nasledujúce dve hodinky v našej spoločnosti želá Peter Kršiak. co se stále bojí. To snad ani není chlap, když neumí se prát. Jeho jméno zapomněl a kdo chtěl hodit blátem, ten klidně blátem házel, ostatní se mohli smát. Nejspíš nikdo nevěděl, co mu jeho táta řekl, od té doby uběhla už hezká řádka dní. Můj soused o tom povídal, že slyšel dřív, než smekl, co na srdce mu kladl ve své chvíli poslední. Stůj, klidně stůj a drž se zpátky, chlapče můj, malé drž se raději nás. Ruku na to dej, špatný příchod ve mne měj. Já na silách rád si často hrám. Teď víš sám, za co môj život stál. Pak přešla léta a pravá láska do cesty mu vešla. Byla krásná jako sen a kde kdo záviděl když jednou byla sama, na návštěvu přišlo pár nezvaných hostí, každý dělal to, co chtěl. Když pak vstoupil do dveří a uslyšel, jak pláče, pochopil, že stane se jen to, co udělá. Kouk na obrázek táty, a chvíli se mu zdálo, že znovu slyší, jako kdysi, ta slova vzdálená. Stůj, klidně stůj a drž se zpátky, chlapče můj, od maléru drž se raději dá, Ruku na to dej, špatný příklad ve mně měj, já na silách a práci často hrám. Teď vidíš sám, za co můj život stál. Když po stopách těch výtečníků šel rozvážným krokem, prázdno v duši měl a v očích divný chlad. Jen malou chvíli volali, to je ten, co se bojí. Pak v tichu náhle byl by slyšet špendlík, kdyby spal jen malá muška na zdi, snad podívat se směla na spousty boulí, podlitin a různých jiných ran. Když odcházel, tak oslovil, to sténající těla. Jo, každý totiž uléhá, jak u si sám. A pro sebe si řekl, Já celý život svůj se držel zpátky brátu můj, vždyť vím, že to si vždycky nejvíc přál. Však nemá smyslu víc, ráně nastavovat víc, když chlapem zkrátka člověk už se stal. Tak přijde i čas, aby se hrál. Říkávali to jo, ten co se stal nebojí. Áno, drž sa zpátky, chlapče môj, úvodný titul aktuálneho bloku slova hudby s názvom Petrolejka, naša spomienka na Pavla Bobka, ktorého nedožité narodeniny 98. Nie, 88, tak by to malo byť. Sme si mali možnosť práve pripomenúť takýmto spôsobom včerajšie, pochopiteľne z pohľadu premiéry, 16. september bol jeho novým časom od roku 1937. Tá storočnica predsa len ešte o 10 rokov ju treba posunúť. Napriek všetkému, ale už teda medzi nami nie je od novembra 2013. Stal sa spočiatku architektom, potom spevákom. To detstvo trávil v pražskej časti Břevnov. No a Ocino už bol stavebným inžinierom, mal aj hudobné nadanie, hral na klavír a pôsobil aj ako kapelník v miestnej e, kapele. No a mamina Božena spievala aj s kapelou svojho manžela. Pavel mal aj o 5 rokov staršieho brata Václava a o 11 rokov mladšiu sestru Alenu. K spievaniu ani k hre na klavír. K tomu ho rodičia síce prihlásili, ale až taký vzťah nemal z počiatku viac e, mu učarovala technika, letectvo a električky, ktorým zostal verný až v podstate do posledných svojich dní, lebo radovalo sa o ňom, že veľmi rád cestoval mestskou hromadnou dopravou. Tie prvé spevácké pokusy, tak to bolo možno tak na dne bazéna e, pri dome a neskôr už potom došlo aj k takým, ktoré bolo možné sledovať na verejnosti a samozrejme dostal sa do pozície legendárneho interpreta aj dá sa povedať, že postavy, ktorá zostala neprehliadnutelnou svojim repertoárom a my sme si aspoň jednu z pesničiek takýmto spôsobom pripomenuli, tam v tom origináli, ktorý ponúkol svojho času Kenny Rogers, pričom po spevníku tohto pána Pavel Bobek eh, nesiahal, len tak raz za čas, ale boli tam viaceré pesničky, hlavne tá legendárna Lucille v znení Lásko mne ubývá sil, ale v tomto prípade teda išlo o trošku iný titul, kde hlavná postava v pesničke rozpráva o svojom zverencovi, o synovcovi menom Tommy, všeobecne považovanom za zbabelca a Tommyho taký nenásilný postoj ovplyvnil jeho ocino, ktorý zomrel vo vezení, keď mal 10 rokov a počas poslednej návštevy sa mu tak povediac zo smrteľnej postele priznal, aby sa vyhýbal rovnakým chybám, aké robil on. Takže sľub mi, synček, že nebudeš robiť veci, ktoré som robil ja. A povedal mu, že nastaviť druhé líce nie je znakom slabosti. Tiež mu poradil, nemusíš bojovať, aby si bol mužom. No a takto sa to zhruba premietlo do pesničky, ktorú sme si týmto spôsobom pripomenuli a zároveň teda zaspomínali aj na inú legendu. Kenny Rogers toto ponúkol a stalo sa hitovkou, umiestňovalo sa to vo svojej dobe v rámci jednotlivých hitparád. Pavel Bobek e, s tým tiež zaujal. Vyšlo to najskôr ako singlík, no a potom neskôr ako súčasť e, albumového titulu s názvom Skús se životu dál smát. To sme boli na počiatku 80 rokov, keďže to bolo zaznamenané v marci roku 1981 v Smetanovom divadle. No a budeme sa prechádzať dobami, na ktoré môže byť, že hneď tak slnko nezasvieti. V každom prípade termínom základným 17. september, 260. deň aktuálneho kalendára, a ak to dobre počítam, čo nie vždy vychádza, tak ešte 105 dní zostáva z toho kalendára, ktorý máme momentálne na stole alebo niekde na stene. Meninový oslávenec e, dnes Olympia, meno gréckého pôvodu, významovo božská osoba. V Českej republike si tento sviatok pripomínajú nadeždy, tiež majiteľky ženského krstného mena, čo by mala byť taká domáca podoba mena Nadia ruského mena staroslovenského pôvodu, ktoré vzniklo ako doslovný preklad gréckého Elpis, čo mi malo znamenať nádej. No a pokiaľ by sme mali ešte za oknami socializmus, aj keď z času na čas niektoré momenty nám tak pripadajú, len sa kabáty otočili, tak máme tu, alebo mali by sme tu Deň československého letectva a toto by sme si mohli pripomenúť v rámci rubriky Trikolóra tromi pesničkami, zalietame si trošku, ale obložíme to ako chlebíček aj dvomi blokmi, ktoré budú patriť jednotlivcom, no a tento raz e, to bude 10. výročie odchodu Pavla Brimera, ktorého bolo možné zaregistrovať predovšetkým ako súčasť kapely Fešáci, ale boli tam aj solové projekty. No a už zajtra 18. septembra tomu bude 80 rokov, čo sa narodil neskorší textár Kamil Peteraj. To je tiež dôvod, aby sme trošku bilancovali a prešli si aspoň základ jeho tvorby a to naozaj veľmi chabý základ, lebo na ploche dvoch hodín, keď majú dostať priestor a iný, toho veľa nepostíhate, takže poďme bez veľkých slov za ďalšou postavičkou z tých aktuálnych oslávencov a tiež ešte zostaneme pri tom 16. septembrovom dni, keď si 71 pripomenul rodák Skrobne Ríža, e, spevák, ktorý sa mal možnosť zviditeľniť predovšetkým na počiatku 80 rokov, aj keď už niečo mal za sebou, nejaké tie skúsenosti ale od hitovky Holky z našej školky sa už o ňom vedelo v podstate všade a pomaly všetko. Po boku Petra Kotvalda, Standa Hložek e, a jeho 71 dnes v pesničke, ktorá aj s tým narodením má nejakú tú súvislosť a pripomenie nám to jeho projekt, e, s ktorým sa rozhodol pred verejnosť e, predstúpiť na počiatku 90. rokov no a spolupráci a hlavne s Michalom Davidom ale aj s Pavlom Baculíkom, Ivom Viktorínom natočil album nazvaný Vega a ja. Už nebol samozrejme tak sledovaný ako v predchádzajúcom desaťročí, ale pre pesničky aj po rokoch celkom zaujímavo môžu zaznieť a vyznieť hlavne. A nasledujúca, ktorú textoval Honza Krúta, dostala názov Zadara. Zadara. srdce v krku skáče, dajte rodičům jako zavináče zadara. Zadara. se rozběhneš, než si důvod v zlosti, naučí tě znát prostý příjemnosti zadara. Zadara. Růže a teď do listí, pít vodu s rukou čistý dýchat si vzduch, co je bez přestání dýchání. Cítit, jak má to studí, ptát se tě ráno studí, líbou zavoní horký čaj. Roky na tebe jako blechy skáčou, tak na servis máš, i když oči pláčou. Zadara Dnes máš tolik, máš starostí, nejcennější jsou prostý příjemnosti za dara. Růže a déšť do listí, pír vodu s rukou čistých, dýchat si vzduch, co je bez přestání dýchání, cítit jak vláto studí, ptát si tě ráno studí, zavoní čaj. Roky na tebe jako blechy skáčou, tenhle mi zmáš, i když oči plážou. Zadara, zadara. Kolik peněz máš, tolik máš starostí, nejcennější jsou prostý příjemnosti. Zadara, zadara. déšť do listí, pít vodu s rukou čistých, dýchat si vzduch, co je bez přestání dýchání, cítit jak pláto studí, tát si tě ráno vzbudí, lípou zavoní horký čaj, Jan Krúta toho pravdivého vložil do textov celkom dosť. No, najvýraznejšie sa s tým je možné teda stretnúť vďaka diskografii Dalibora Jandu. V tomto prípade teda spolupráca so Standom Hloškom, ktorý bol na tom a je na tom podobne ako svojho času Pavel Bobek, pretože bolo tam tiež riešenie e, veci okolo stavebníctva, keďže vyštudoval strednú priemyselnú školu tohto typu v Zlíne, maturoval v 74. to mal 20 rokov, no a v polovičke 80. rokov študoval aj za novinára na vtedajšej fakulte žurnalistiky Univerzity Karlovej v Prahe. Muzike sa venoval ale už od detstva v ľudovej škole umenia v Hulíne. Sa učil hrať na klavír, na akordeón v Říži vo svojom rodisku, potom chodil na súkromné hodiny spievania a bol aj členom detského speváckého zboru, ale aj nejaký ten tanečný orchester už bol v riešení na sklonku 60 rokov. Trvalo teda celé 10 ročie, než sa kľukatými cestami osudu dostal do blízkosti Karla Wagnera, o čom rozhodlo aj umiestnenie na Intertalente ešte v 74. keď skončil strieborný a spevákov na tejto súťaži sprevádzal práve orchester Karla Wagnera a líder telesa sa stal aj jeho patrónom. Potom mu to pomohlo aj pri umiestnení počas vojenskej základnej služby do armádneho umeleckého súboru a neskôr no, dostal tú ponuku, aby spieval v sprievodnej kapele Hany Zagorovej a najskôr tam mal iného partnera, Jana Viktorína, ktorého ale potom v roku 1981 nahradil Petr Kotwald. No a začali potom súbežne vystupovať aj solovo, hlavne od pesničky Oh Suzy a Anna Maria, čo bol taký prvý single. Potom došlo na tie holky z našej školky a z toho sa stala najpredávanejšia pesnička v rámci československej populárnej piesne a ťažko ju už dnes niečo prekoná predajnosťou, možno sťahovaním, streamovaním, áno, ale v predajnosti tam už sa výrazne ľudia rozprchli do všetkých svetových strán, takže môže byť, že sa niekedy zadarí, ale bude to už dosť ťažko zrealizovateľné. Toľko snáď pre dnešok Standa Hložek. Ešte sa mu môžeme v budúcnosti venovať, pokiaľ nám bude dopriaté. Poďme sa pozrieť do dnešného kalendárika. Čo sa týka udalostí, tak ono toho nevyskakuje veľmi veľa, ale Dá sa pristaviť napríklad e, pri z tých najvzdialenejších termínoch e, závere 18. storočia, keď v roku 1787 39 delegátov z 12 štátov tzv. Nového Anglicka prijalo vo Filadelfii ústavu Spojených štátov amerických. Platnosť nadobudla o dva roky neskôr v apríli. Do prezidentského úradu uviedli Georgia Washingtona, a prvýkrát sa zišiel aj kongres Spojených štátov. No a potom už môžeme nahliadnúť do 20. storočia v berlínskom kine Alhambra v roku 1922 sa konalo verejné premietanie prvého zvukového filmu. No, dostal názov Podpaľač a neskorší môže byť, že viacerých inšpiroval tento titul. Americká spoločnosť RCI predviedla v roku 1931 zase vynález, ktorý aj pre takéto relácie je veľmi podstatný z historického pohľadu, pretože bola prevedená a predstavená verejnosti prvá dlhohrajúca gramofónová platňa takzvané LPčko no a tú prvú polovičku 20. storočia aj uzavrieme hneď tým, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny v roku 1939, keď vojska Sovietskeho zväzu obsadili najvýchodnejšiu časť Polska. Neradostné veci história ponúka viacero aj z toho čerstvejšieho obdobia. Na ten zvyšok 20. storočia sa pozrieme tom, čo si zaspomíname na Tatianu Hubinsku to je tiež postavička, o ktorej sa v tomto termíne dá hovoriť, keďže sa narodila 18. septembra roku 1944. Stalo sa v Paríži, mala dva roky, rodičia sa vrátili do Československa, tak potom bývala v Komárne a v 59. študovala na konzervatóriu v Bratislave, čo prerušila. Absolventkou sa stala až v 67. Tým dôvodom bolo hlavne pôsobenie s kombom Gustáva Offermana a koncerty, vystúpenia, predovšetkým teda v Bratislavskom hoteli Devín, ale aj zájazdy. A toto začalo už v roku 1963. O 4 roky neskôr toto kombo opustila, stala sa členkou Bratislavského komba, kde už v tom čase pôsobila tiež celkom zaujímavá spevácka dvojica Zuzka Lonská, Zdenek Kratochvil, manželia. Toto vydržalo jednu sezónu, potom bola už súčasťou koncertov orchestra Juraja Velčovského, kde bola najväčšou hviezdou teda Olga Savová s Dušanom Grúňom a aj Karol Duchon si tam zaspieval a mnohí ďalší. No ale hlavne došlo k pesničkám, ktoré mala možnosť Tatiana Hubinská naspievať. Niekde na začiatku Hello Baby, Hello Boy, Kasanova, Ako malý psík. No a došlo aj na lírové skúsenosti ten singlik, ktorý si dovolím teraz oprášiť, je práve spomienkou na bratislavskú líru, ale iba v úvodzovkách, pretože na Ačku sa nachádzala pôvodná pesnička Ivana Horváta, Ivana Úradnička s názvom Úsmev, ktorý aj týmto spôsobom chceli zabojovať o obhajobu prvenstva, keď sa v 70. zadarilo Slovám v podaní Marcely Lajferovej, tak to skúsili tento rok, teda v tom 71. Statienou Hubinskou. No a na bečku malej platne bola Jánom Čižmárom otextovaná cover verzia, ktorú si vypočujeme v tejto chvíli a tá dostala názov Príď, príď. Z lásky možno zývaš, city dobre skrývaš, Vieš to, že ťa vzývam, vieš dobre, kde bývam. Príď, príď, príď, aj keď nemáš ma rád. Smeješ sa, keď dúfam, smeješ sa, keď zúfam. Čakáš na ráno, že nás sa budem báť. Prečo všetky žiale, prečo kričím stále? Príď, príď, príď, aj keď nemáš ma rád. Chcem sa prísne tváriť, prečo zahnať krutý smiech? Veď ty si sám prichystáš tvoj pás oh, oh, oh. Aký to má význam Príď a ja sa priznám Príď, príď, príď Aj keď nemáš nooit waar. vieš to, že ťa vzývam, vieš dobre, kde bývam. Príď, príď, príď, aj keď nemáš ma rád. Príď, príď, príď, aj keď nemáš ma rád. Áno, tak toto spievalo svojho času určite zaujímavej postave domácej hudobnej scény menom Tatiana Hubinská pokiaľ ide o jej pôsobenie e, v neskoršom období. V tých 70. rokoch to bolo účinkovanie aj vo vlastnom zájazdovom programe 7 strieborných. No a potom aj so skupinou Jazdci tu z Banskej Bystrice. To sa písali roky 73-74. V tých ďalších rokoch už to bolo o minimálnom koncertnom vystupovaní aj o zájazdoch, ktoré už nepriniesli väčší ohlas, takže sa z tej hudobnej scény vytratila úplne. Jej životný príbeh sa skončil 6. apríla roku 1999, takže už pred 26 rokmi, ale zostala tu aj LP platňa, zostalo tu množstvo singlov, ktoré mala možnosť naspievať. Len v rozhlase by ich malo byť nejakých 125 titulov, ale žiaľ teda tí, ktorí by si radi doplnili diskografiu aj o takéto nahrávky, tak je tá cesta naozaj veľmi komplikovaná, až priam zarúbaná. A čo nám sa do cesty postaví pri prechádzke tým ešte 20. storočím, čo sa týka 17. septembra rok 1972, keď americká televízna spoločnosť CBS e, odvysielala prvý diel z už kultového seriálu MESH O 4 roky neskôr Americký národný úrad pre letectvo a vesmír predstavil prvý raketoplán Enterprise. Možno počítali aj s tým, že u nás je to o dni letectva v tom čase socialistickom. V Soule v roku 1988 otvorili letnú olympiádu, Mnohí môže byť, že si vedia vybaviť od 17. septembra do 2. októbra zúčastnilo sa jej 8465 športovcov, tedy oficiálne 6279 mužov a 2186 žien zo 159 krajín. Súťažilo sa v 263 disciplínach 27 športov, no a poprvýkrát v histórii bol do olympijského programu zaradený napríklad stolný tenis, tenis klasický, ten sa na Olympiáde objavil po 64 rokoch, keď došlo k zmierneniu olympijských pravidiel ohľadom účasti profesionálov. Tenisti ale nedostali peniaze ani body do rebríčkov, preto sa celý rad popredných hráčov vtedajšieho turnaja nezúčastnilo na čele s Macom Vilanderom, vtedajšou svetovou jednotkou a toto celkom pomohlo potom Milošovi Mečířovi k tomu zisku e, najcennejšieho kovu v rámci tohto turnaja. Maskotom bol Tiger Hodory a ústrednou pesničkou Hand in Hand, ktorú zložil Giorgio Moroder s Tomom Whitlockom. Čo sa týka eh, československých športovcov, tak eh, potešili nepochybne E, svojim umiestnením. Celkovo 163 sa ich tam objavilo, ešte pod farbami teda Československa alebo pod vlajkou Československou, z toho 53 žien. Najmladšou účastníčkou bola gymnastka Lenka Oulehlová, mala 15 rokov, najstarším veslár Jiří Pták, 42 ročný, no a reprezentanti vybojovali 8 medailí Tri zlaté, okrem Miloša Mečířa, to bol ešte Jozef Pribilínec e, v chôdzi na 20 km a strelec Miroslav Varga. Striebro si doniesli domov tenistky Jana Novotná Helena Suková vo štvorhre, e, Miloslav Bednařík v strelbe a Jan Železný v hode oštepom a bronzovými boli v štvorhre Miloš Mečíř s Milanom Šrejbrom a v zápasení Jozef Lohyňa. Týmto bola pre Československú zostavu úspešná olympiáda, inak najúspešnejším účastníkom to boli plavci. Kristin Otová, tá získala 6 zlatých medailí z nikdejšej Nemeckej demokratickej republike, republiky a Mat Biondy. 5 zlatých, jednu striebornú a jednu bronzovú. Prekonaných bolo 33 svetových a 227 olympijských rekordov. Premiéru na Olympiáde mal napríklad aj beh na 10 000 metrov a ženská dráhová cyklistika. Krista Ludingová sa stala jediným športovcom v histórii, ktorý získal v rovnakom roku medailu na zimnej aj letnej olimpiáde. V rámci zimnej to bolo prvenstvo v Calgary. Skončila na druhom mieste potom v cyklistickom šprinte. Nebola len rýchlo korčuliarkou. Dnes už je to nemožné, pretože vieme, že zimná olimpiáda už nie je v tom istom roku, ako letná, to od začiatku 90. rokov sa to popsunulo. No a Ben Johnson, ten zažiaril tiež. To bol kanadský šprinter. Vyhral síce na 100 metrov aj vo svetovom rekorde 9,79, ale v zápäti bol diskvalifikovaný za užívanie dopingu. Zakázané látky našli aj u dvoch bulharských vzpieračov v zápätí sa celé bulharské družstvo zo súťaží odhlásilo, takže sa to potom už nemuselo riešiť výraznejšie, alebo aspoň teda táto správa o tom nehovorí, ale v každom prípade bola to olympiáda, na ktorú môže byť, že mnohí ešte aj v súčasnosti spomínajú a my sa potom ešte posunieme ďalej aj k tým ďalším udalostiam, lebo je na čo spomínať, ale poďme teraz zase za iným z oslávencom, oslávencov týchto dní. Spája sa to už s so zajtrajším termínom 18. septembrom a rokom 1959. Tento pán sa narodil v Domažliciach, pôvodne ako Jaroslav, no ale neskôr, keď sa rozmýšľalo, ako by mohol osloviť poslucháčov, tak sa prikročilo aj k tomu, eh, že si zmenil krstné meno a opäť za tým možno hľadať producenta menom Petr Hanik, tak ako pri Hanke Zaňákovej prišiel s ľudskou Bílou, tak aj tu došiel práve na to, aby Jaroslav Smolík bol Jakubom Smolíkom, ktorý sa stal tiež absolventom strojníckej priemyselnej školy, v tomto prípade v Kolíne. No a už od 75. sa pokúšal so spolužiakom v rámci prvej kapely osloviť poslucháčov hovorili si travaléři, potom neskôr ako absolvent vojenskej služby v Českých Budejoviciach bol súčasťou tanečného aj dýchového orchestra s názvom Horizont a aj si poodnášali nejaké to ocenenie z prehliadok. Po vojenčine absolvoval štúdium na konzervatóriu Jaroslava Ješka v Prahe a v tom čase pôsobil aj v rokových skupinách, ale jeho romanticky znejúci hlas tak e, ten dostal tú skutočnú fazónu až v čase, keď už bol súčasťou kapely Maximum Petra Haniga, kde bola chvíľku teda aj Lucie Bíla, ale neskôr sa tam zišla celkom e, zaujímavá zostava interpretov aj interpretiek, čoho dôkazom je napríklad album Láska na prvý, na první pohled, na ktorom sa objavila aj singlovka, ktorú si e, pripomenieme, pretože ona už vyšla aj na malej platni z jeho dá sa povedať, že najvýraznejším popevkom, pesničkou Až se ti jednou bude zdát, ktorú ponúkol práve s Maximom v 87. roku. No a keď si tu malú platňu otočíte, ak ju ešte máte doma, alebo ak ju vôbec máte, tak e, nájdete tam aj ten nasledujúci titul s TV Septetom natočený a ten dostal názov Teď nebo nikdy. Teď nebo nikdy. se tohle vůbec mohlo někdy stát, bylo vám tu k zbláznění. Měl jsem pěknou trému, to se mi tak někdy stává. V diskotéce hráli píseň, kterou mám tak rád, ještě teď mi v uších zní. Na ně jsem se díval, taková se nepotkává. seděli a vládlo mlčení, tonuli jsme v rozpacích. Potom hudba naše ústa rychle zblíží. Když se dva tak najdou, láska víc mí, karta se hned obrací. To, co bylo smutné, teď už nám neublíží. chvilky jen pro nás hrál. A ona potom jen z mých dlaní chladnou rosu snídá. Deset dní už známou píseň všude slyším znít a chci je slyšet stále dál. Na parket jdem spolu, jenom hvězdná noc nás hlídá teď nebo nikdy půjdu za ní. Bavit se budem do svítání, proč být sám, když se ve dvou svět tak změní. Teď nebo nikdy vše jí povím, o kapsách nižná slůvka lovím, chci s ní, větší výhra pro mě není. Teď nebo nikdy. Spomienka na záver 80 rokov, keď eh, v kapele Maximum to spievalo mnohým. Jiří Hradec, Kamila Laňková, Leoš Petru, Marta Stravová, Martina Formanová. Aj samotný Petr Hanik si zaspieval napokon spomínaný album Láska na první pohled tiež dôkazovým materiálom, kde aj táto pesnička figurovala svojho času medzi dvanáctkou No a dnes reprezentuje jedného z aktuálnych narodeninových oslávencov menom Jakub Smolík. Aspoň jednou pesničkou sme sa teda mali možnosť aj pri ňom pristaviť, ale budeme sa obzerať v nasledujúcich chvíľkach zase iným smerom a už trošku dlhodobejšie. Ešte predtým si povedzme, čože nám to 90. roky zanechali, aké zárezy v aktuálnom historickom kalendári v roku 1991 valné zhromaždenie OSN prijalo pod svoje ochranné krídla aj tri pobaltské republiky, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, zároveň aj Korejskú ľudovodemokratickú republiku, Korejskú republiku, Mikronéziu, Maršálové ostrovy, takže počet sa zvýšil na 166, bolo, že tam celkom živo. Viac ako 100 zástupcov krajín v roku 1997 súhlasilo v Norsku, v Oslo, s textom Medzinárodnej dohody o úplnom zákaze výroby a používania nášľapných mín. Nesúhlasila len jedna jediná krajina, môžete si trikrát typnúť a možno stačí jeden typ. Boli to Spojené štáty. V 99. denník Metro Českej republike zverejnil údajný výrok istej Viery Pólovej v znení Já bych všechny ty internety a počítače zakázala, který po deseti letech média zmiňovala jako nejslavnější výrok a tak toto sa šírilo, šírilo, šírilo. Pani Polova bola dôchodkynia, mala 72 rokov a odpovedala takto na anketnú otázku spomínaného denníka E, ktorý bol vydaný práve 17. septembra 1999 na tému zneužívania údajov o sporožírových účtoch klientov Českej e, sporiteľne. No a čoskoro sa objavovali správy, že si výrok mohli vymyslieť alebo priklášiť sami novinári, čo sa ale nikdy nepodarilo ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Výrok sa stal v českom prostredí na internete a aj v jeho blízkosti doslova legendárnym a od tej doby v mnohých súvislostiach bol aj jedným z najcitovanejších, ktoré sa kdekedy objavili. Napokon vidíme sami, je to ako so všetkým, keď sa to dostane do ruky dobrému človeku, tak z toho nič zle vypadnúť nemôže a naopak musíte sa mať na pozore, keď je na druhej strane niekto, kto sa jednoducho s čímkoľvek, s čím sa stretne, tak to vie zneužiť a použiť proti vám. No. Inak ankety týkajúce sa aféry, keď 21-ročný e, správca počítačovej siete e, z Pražského výpočetného strediska Českej sporiteľne anonymne po internete ponúkal dáta o 2,5 miliónoch užívateľov sporožírových účtov a tento, e, v týchto účtoch e, bola teda vytlačená o týchto účtoch aj správa v denníku Metro. E, takže bolo možné sa aj takýmto spôsobom k tomu dostať. No a ako to vyzerá s tými ostatnými udalosťami z najčerstvejšieho obdobia, k tomu sa ešte dostaneme trošku neskôr. Teraz už naša pozornosť bude upriamená na spomienku 15. septembra roku 2015 obletela predovšetkým svet českej a slovenskej country music informácia o odchode rodáka zo Šluknova menom Pavel Brmer bol spevákom, hráčom na banjo a súčasťou predovšetkým skupiny Fešáci, ale boli tam aj nejaké tie solové záležitosti a my si aspoň časť z toho aj pripomenieme. Napríklad úvodnou pesničkou, ktorá dnes je názov Ranný ticho, toto ranné ticho sa objavilo aj na údobných nosičoch, e, ktoré svojho času ponúkali samotní fešáci. My si pripomenieme verziu, s ktorou prišiel Pavel Brimer trošku neskôr a mal možnosť ju ponúknuť aj ako úvodnú na jednom zo svojich produktov. Ráno jsem hned nevstal, vždyť mě dneska nikdo nikam nehoní. Hned jsem věděl, proč je ticho a proč dneska káva nevoní. V hlavě jsem měl jasno, zdá se, ode dneška budu dlouho sám. Mám teď pár dní volno a tak nad tím budu koumat, vždyť se znám. Odešla si tiše, stejně tiše, jako kdysi přišla s k nám. Nemysli si, že tvůj obraz teď smutně na zeď promítám. touží už po tvé kávě, která dnes poprvé nevoní. Taky nesním o tom, že už zítra ráno vstoupíš do dveří. To jsou všechno fráze z písní, kterým já už dávno nevěřím. velké auto, velký vlastně byl každý tvůj plán. Teď je znám. Velká láska, velká slova a jak málo já teď z tebe mám. Snadné bylo milovat tě a tak těžké bylo loučení poslední. První jitro bez tebe zní tichem, které nikdo neruší. Teď už rychle vstan, dlouhý smutek přece chlapům nesluší. Mlčí i tvůj budík každý ráno hrával do uší. Tak to bol návrat v tomto prípade do roku 1999, keď Pavel Brimer prišiel so svojím solovým produktom, nesúcim názov Není, není nejhůř, jak se zdá, Mal za sebou samozrejme už celkom pestru minulosť, hlavne pôsobenie v kapele, ktorú spolu zakladal. To sa písal december roku 1967, keď spolu s Karlom Poláčkom a Janom Turkom založili v Ústí nad Labem skupinu Greenies, ktorá neskôr e, zmenila názov na Bluegrass Hoppers. No a potom ešte došlo k jednej zmene a to už boli Fešáci od roku 1974 po príchode textára tejto pesničky Petra Novotného prišiel aj Tomáš Linka, Miško Tučný manažerom sa stal Oskar Hán a teda táto formácia práve pod týmto názvom začala takto fungovať a celkom sa jej darilo inak e, základom e, bol napríklad najdlhšie Honza Turek, ktorý vytrval až do svojho odchodu v roku 2016, čiže rok po odchode Pavla Brimera. Žiaľ, legendy nás opúšťajú. No a touto kapelou si prišiel aj celý rad známych spevákov, hudobníkov, moderátorov. Hanna Horecká, eh, Jendra Šťáhlavský, Petr Novotný fungoval nielen ako textár, ale aj ako moderátor a tiež ešte nemožno zabudnúť ani na dvojicu Bavičov, Jozef Mladý a Jozef Alois Náhlovský, ktorý s kapelou spolupracovali. Keď sa vrátime k jednému z najlegendárnejších projektov, ktorý Fešáci ponúkli, to bol album Fešáci 2000, tak e, je možné povytiahnuť spomedzi takých tých najvýraznejších pesníčiek, napríklad aj tzv. malérovú píseň, kde Pavel Brimer figuroval aj v pozícii speváka. zapomínám, vím, ale jedno nechci znát. Vůbec znát. Stejná, vždycky jiná, melodie, kterou nemám rád. Píseň malérová zní, tam, kde ji nečekám. Stará, přitom nová, objeví se tam, kde smůlu mám. Aha, ano, tak to je ona. Slyšíte? To je hrozně vlezlá melodie. Vždycky, když ji slyším, tak se něco stane. Víte, když jsem mi zaslechl poprvé? Píseň malérovou hráli, když jsem autem jel a přemýšlel Vidíte to teď, opravdu teď. Teď jsem se to ani muzikantsky vůbec nehodí, to musíte uznat. To mi ale pije krev, to vám řeknu. No, no, no, no. Jenom aby se mi něco nestalo, jako tenkrát. Tuhle píseň pískala si, teď vím, že neměl jsem jít blíž, k ní jít blíž. A hned jsem jí hladil vlasy dívko, co téhle písni víš. Pak mi především i pán, co k ní ráno dal, pěstí dal. Když jsem padal k zemi jukebox, mi tuhle píseň hrál. Tohle nebylo rozumné nahrát tuhle písničku, protože ještě za 50 let, když ji uslyším, tak mi voda třeba vyplaví byt nebo spadnu ze schodu, případně, já nevím, co? Co? Zboží? No. Jo, hoří? Kde hoří? Tady hoří? Pozor, a tak tohle chlapci balíme. Balíme, ono nám tady hoří. Používejte nouzového schodiště. Požár se vyvolává ten hoří. Já odcházím taky na Hadovať na husliach, horí, horí. No, 50 rokov ešte neuplynulo od vzniku tejto skladby, to až 30. júna o 5 rokov neskôr. V každom prípade súčasťou nahrávania teda aj Petr Novotný, ako bolo dobre počuť. Ten hlas sa tam dal rozpoznať. No a um, tiež sa toho zúčastnila Veľkopopovická Kozlovka ako študijná kapela netradičnej dychovky, vedená nezabudnutelným Eduardom Hrubešom, ktorý bol svojho času aj moderátorom. Tí, ktorí sledovali Českú televíziu a program Neváhej a toč, tak sa s ním mohli tiež stretnúť. V jeho prípade žiaľ už je to tiež len o spomienke. Od 22. augusta roku 2021 No ale pokiaľ ide o nasledujúcu pesničku, tak si pripomenieme dielo, ktoré tu už čiastočne spomenuté bolo a opätovne aj legendu menom Kenny Rogers, pretože pesnička, ktorá na nás teraz čaká, verzia z roku 1994 bude nasledovať, tak nám pripomenie aj tú originálnu Lucille, ktorú v 77. v januári Kenny Rogers vypustil do sveta ako druhý a posledný single z albumu, ktorý miesol názov podľa neho, čiže Kenny Rogers a stala sa prvým veľkým hitom Kennyho Rogersa ako solového umelca potom, čo v predchádzajúcom roku opustil úspešnú country rockovú kapelu First Edition no a ako medzinárodný hit dosiahla celkom slušné čísla celosvetovo a aj na našom území sa stala legendárnou, hlavne v podaní Pavla Bobka, ako lásko mne ubýva sil, ibaže Pohrali sa s ňou teda aj fešáci a v tom 94. si ju zaradili na album s názvom Dokud môžem a spevákom číslo 1 práve Pavel Brimer. Tak zase v báru je návšteva špatná, dohrajem pro dnešek dost. Všichni se zvednou, pohnou se k šatnám, odejde poslední host. Tenkrát tam stála a tleskala právě, jenom mě solo jsem hrál. Se sklenkou si hrála a měla už v hlavě když jsem jí o pauze ke stolu zval. Pak jsem jí šeptal a naznačil je mě, že v hotelu pokoj tu mám. Vrátný se neptal a šli jsme ke mně, když cizí chlap přistoupil k nám. Neměl jsem zdání, Kdo je to, co chce tu? Nemyslím, že se chtěl prát. Koukal se na ní a pak řekl větu a ta mi teď nedává spát. Kam právě teď, Lucil, chceš jít? Tam v prvním patře, tam není náš byt světem, že cestuješ světem, nebo pravdu, že začal smít. Kam právě teď Lucil chceš jít? Pak se jen díval a v očích měl smutek, odešel nás, nechal stát. Co bych to skrýval, taky jsem utek, marně se pokoušel spát. Tak jsem vzal klobouk a zaplatil nájem, šancí je čím dál, tím víc. Jenže poslední dobou už nějak nemám zájem, abych po druhý nikoho neslyšel říct kam právě teď, Lucil, chceš šít. Tam v prvním patře, tam není náš byt. To mám říct dětem, že cestuješ světem, nebo pravdu, že začala spít. Kam právě teď, Lucil, chceš jít kam právě teď, Lucil, chceš no. jít? Tam v prvním patře, tam není náš byt. Tak, tak to vyzerá ďalšia podoba. Lusil, pričom pesnička, ten originál, je to o tom ako rozprávač, v tomto prípade interpret pesničky Kenny Rogers ponúka príbeh muža v bare v Tolede v štáte Ohio, ktorý sa zoznámi s vydatou, ale nie príliš šťastnou ženou menom Lucille a tá aj trošku pod vplyvom návykovej látky, priznáva svoje nešťastie v živote a túžbu po dobrodružstve, prichádza manžel, oslovuje ich a zastrašuje e, zlomený manžel, ktorý sa začína triasť pohrda za to, že ho v nevhodný čas opustila so štyrmi hladnými deťmi a úrodou na poli, čím ho nechala s bolesťou ktorá sa nezahojí. Po odchode manžela sa Lusila samotný rozprávač presunú do hotelovej izby. Keď sa tam však dostane tento rozprávač sa napriek svojej ochote a kráse nedokáže romanticky zapojiť do diania, ktoré by si možno aj želal. Stále spomína na tie strašné manželové slova, takže je to niečo, čo bolo vystihnuté čiastočne aj v pesničke v podaní Pavla Bobka, aj keď tam to bol zase trošku iný príbeh, ale v každom prípade to malo asi bližšie k tomu základu. To ale neznamená, že tá verzia, ktorú sme počúvali teraz, nebola vydarená. Čo sa týka ďalších rokov, tak e, v tých 90 -tých ešte bol súčasťou skupiny e, Fešáci e, Pavel Brimer a aj keď si už založil tiež kapelu Nervové sanatorium, ktorá sa neskôr premenovala na Cadillac podľa prvej platne z roku 1992. No a, v tých 90. -tých rokoch aj s Tomášom Linkom ešte spolupracoval pri projektoch s názvom Poslední soud a Život je jízda. Napriek tomu ešte jednou pesničkou, keď už teda Život je jízda, tak e, jednou pesničkou si ešte tento projekt, e, ktorý teraz bol oprášený, pripomenieme, čiže Dokud môžem, pretože aj záverečná skladba z tohto albumu bola Pavlom, Lin e, Pavlom Brimerom naspievaná a dá sa zaradiť medzi také neprepočutelné, pretože na tej ceste by ste si mali, pokiaľ sedíte za volantom, veľmi často uvedomovať aj slova, ktoré zastrešuje titul Není kam se hnát. Není kam se hnát. na plnej plyn. A když mě předjedou, ať pádí blázni čím dál víc. Nezávidím těm, co spěchaj spíš chci říct. Není kam se hnát, není kam se hnát, stejně se v pekle sejdeme, tak není kam se hnát který vláčel výmoli cest. Líň a důstojně nechal se vést. Jak říkal Komenský, vždyť se nemoh ten pán plést. Jen pro hovado kvaltování podné jest. Není kam se hnát, není kam se hnát, stejně se pekle sejdeme, tak není kam se nám. je dávno říct. Já nechápu ty, co spěchají bejt tam dřív. Není kam se hnát, není kam se hnát, stejně se v pekle sejdeme, tak není kam se hnát, není kam se hnát, není kam se hnát se v pekle sejdeme, tak není kam se hrát. Stejně se v pekle sejdeme, tak není kam se hrát. Aj takýto odkaz môže byť ukrytý v pesničke, ktorý originál bol trošku o niečom inom. V preklade, kam sa tá žena podela. Toto nás privedlo už v podstate na koniec e, dnešného spomínania na Pavla Brimera, ktorého 10. výročie odchodu si pripomíname v súvislosti s 15. septembrom. Ten posledný album, ktorý ponúkol, je z roku 1999. E, není nejhůř, jak se zdá. Už sme z neho počúvali úvodnú pesničku Ranní ticho a pripomenieme si ho ešte jednou nahrávkou, ktorá by mohla byť celkom ideálnou to Dostala názov Když odchází klaun. Pavel Brimer, ten nás teda opustil pred desiatimi rokmi a odkazy, ktoré tu zostali, sa ukrývajú aj v ďalších pesničkách typu Matterhorn, První honorář, Strašidelný vlak, Hviezda Countryon, Kamaráde pustí ten kolotoč, Písne vlaku, Pamäti, Neboj lásko, alebo Konečná. Toto bude pesničková konečná v dnešnom programe. Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznán tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapitol, sezóně levných vín Když odchází klaun, tak děti ty mu mávají. Sezóna vína končí a voní polní tráva. Zůstala vzpomínka a círku si dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál a já to vím, jen vzpomínka se vrací. Čas je jenom řeka, co se v dálce ztrácí. Dál chci se smát a dobrý víno pít. Sny se někdy plní, každý dobře ví Když odchází klám, nejde zapomenout, staví se šapito, dál diváci se smějou, ten cirkusový stan uzavírá kruh, dál voní polní tráva, kdo no má správnou chuť. Já to vím a každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna. V klidu si zapálím a budu chvíli snít. Mraky jdou dál nebem, čas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunům, že mohl jsem s nima žít. Let's play. spomienka 10. výročie odchodu Pavla Brimera a aspoň 5 pesničiek, ktorými sme si pripomenuli jeho hudobný odkaz a dá sa z neho čerpať aj 10 rokov po. Nájdeme tam celkom zaujímavé myšlienky. No a čo nachádzame ešte v dnešnom kalendári, tak to je aj v úvode spomínaný deň československého letectva. Pripomína sa každoročne práve 17. septembra, pričom jeho oficiálne ustanovenie sa datuje do roku 2009 na Slovensku, aby poukázalo na historické udalosti z prvého československého stíhacieho leteckého pluku počas e, slovenského národného povstania v roku 1944. No a my si to budeme pripomínať aj pesničkami. Mnohí vedia, že letectvo, keď to zoberieme tak oficiálne, že je to súhrn činností, zariadení, organizácií, ktorých cieľom je využitie vzdušného priestoru, takého toho, toho vzdušného alebo vzduchového obalu Zemegule na lety leteckých dopravných prostriedkov, prípadne aj kozmických dopravných prostriedkov, na lety kozmického, do kozmického priestoru, tá letecká doprava alebo vzdušná je doprava vykonávaná vo vzdušnom priestore. To dá logiku, ale logika e, v ostatnom období dosť výrazne pokrivkáva. Inak v minulosti to boli rôzne predmety, ktoré lietali. Spočiatku len kamene, neskôr kopie, potom bumerang, teplovzdušný balón, šarkan, potom aj lietadla teraz už pomaly zase len kamene, záleží, kde sa ocitnete, ale snať si dokážeme zachovať určitú kultúru. Že vie byť lietanie aj nádherné, tak o tom nás presvedčí kapela, e, ktorá bola aktívnou predovšetkým v 80 rokoch a celkom sa jej aj zadarilo, keď e, ako profesionálne teleso vystupovala od roku 1982 a vďaka televíznemu programu Hitcharáda moderátorov Karla Šípa a Jaroslava Uhlířa sa dostali do povedomia pesničkou, ktorú sme si tu tiež inak nedávno pripomenuli, Přízrak 7B, skupina Karamel, e, ktorú viedol Petr Čejka ako gitarista a spevák. No a e, ich pokus o dobitie bratislavskej líry, tak ten dostal názov nádherné létání a pokúšali sa o to v roku 1984. Věčně prázdné kapsy mají, s hlavou stále v oblacích, jen po svých tajných cestách bloudí. Velké plány kluci znají, tak se učí žít a často neví, kudy dál. Na svých křídlech každý zkusí poznat pády i karů. Věřte, jak málo nás to bolí rytmus horkých snů. Na místo zázraků mít boule od mraků, je to tak nádherné hledání. Úspěchy bláznivé padání, je to tak nádherné hledání. Tím víc stola nám mávají, ti, co už léta neznají proč se bát, proč to vzát, proč ne dál se strachy prát. Je to tak nádherné hledání, úspěchy bláznivé padání. Je to tak nádherné hledání, že v nás křídla je to tak nádherné letání. Úspěchy bláznivé padání, je to tak nádherné letání. Tím víc, je to tak nádherné letání. nádherné létání pre tých, ktorí zvýšok nemajú strach, ale len taký ten základný rešpekt. Existuje mnoho legend o pokusoch človeka lietať. Ten Ikar tam už spomínaný bol, Ikarus. Neskôr legenda o krátkom lete za pomoci Šarkana, to je z Číny, aj padákový let alebo kontrolovaný let klzákom. Tá moderná éra letectva vypukla e, vďaka teplovzdušnému balónu 21. novembra roku 1783, ktorý bol ľahší ako vzduch, skonštruovaný bratmi Montgolfierovými. No a balónový let sa stal čoraz väčšmi používaný na prekonávanie väčších a väčších vzdialeností v 19. storočí, čo by mohlo trvať až po súčasnosť, lebo tie balóny sem tam vidieť na oblohe. Použitie bolo ale obmedzené lebo <laughs> zvyčajne stúpali iba hore. No, tak sa začalo s vývojom riaditeľných balónov a to už by mohlo byť pod kontrolou. Trošku komplikovanejšie to bolo znázornené vo filme Vratné lahve so Zdeňkom Svierákom, kde sa tiež balónom vznášali. No a bratia Wrightovci 17. decembra 1903 poprvýkrát dokázateľne uskutočnili let na motorom poháňanom lietadle, ťažom ako vzduch, ale toto lietadlo ešte nebolo skonštruované pre lety na dlhšie vzdialenosti, pretože sa vyskytli problémy s riadením. Takže bolo treba samozrejme ešte na tom popracovať a aktuálne už niektorým ani nepríde, že prekonávajú veľké vzdialenosti, prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru Juri Gagarin 12. apríla 1961 a potom došlo aj na ďalšie, aj ten spomínaný raketoplán, čo si spájame tiež s aktuálnym termínom, takže už sa v podstate ľudia ani nepozastavujú, skôr samozrejme, keď príde nejakej tragédii, tak je to trošku komplikovanejšie niektorých presvedčiť o tom, že stále je to ešte celkom bezpečné, Mm, nedá sa vylúčiť samozrejme žiadna tragédia, ale našťastie ich je naozaj minimum v ostatnom období, tak sa poďme pozrieť na letisko, kde tráviť niekedy aj hodiny je tiež neuveriteľná záležitosť a častokrát vám v jednej miestnosti vyhodia z batohu niečo, čo si potom môžete kúpiť hneď v ďalšej miestnosti, ale x násobne e, drahšie. Tak toto žiaľ chodí lebo oni sa ohradzujú tým, že aby ste neublížili niekomu na palube, ale zase na druhej strane barikády si rovnakú fľašku môžete zadovážiť a tak či tak môžete ohrozovať, to by ste museli ísť úplne hambatý do lietadla. Letisko je názov pesničky číslo 2 a interpretkou dnes už mnohým zrejme málo známa Dáša Petrová. Dáša Petrová minulosti. Ešte raz sa obzrieme za pesničkami, ktoré sa dotýkajú letectva ako takého. No, keby sme chceli sedieť nad tragédiami, tak by už toho bolo celkom dosť, čo sa dá povytiahnuť. Tá najväčšia z roku 1977, keď sa zrazili dve lietadla na letisku na Kanárskych ostrovoch. Tragicky tiež dopadol let v Japonsku pred 40 rokmi, kde lietadlo narazilo do hory 520 obetí v jednu chvíľu. Takže zvyčajne, keď sa už niečo stane, tak je to už nezvrátiteľné. Radšej poďme za niečím pozitívnejším. Svojho času, keď to bolo ešte o československom letectve, tak bolo tiež dopísané Československé letectvo bdelí strážca vzdušného priestoru západnej hranice socialistického tábora. Aj to bol podtitul pri Dni československého letectva. Dnes eh, je to skôr české letectvo, <laughs> to slovenské. Sú tam komplikácie, no ale tí, ktorí o tom rozhodli, že sme v takomto stave, v akom sme, tí sa nám ešte budú smelo pozerať do očí a uškrňať sa, lebo páky na toto nemáte. Tak snáď niekedy dolietajú. My O lietaní ešte môžeme povytiahnuť napríklad pesničku z roku 1985, keď už bolo spomínané aj toto obdobie. A v podstate je to tiež e, návrat za tvorbou ďalšieho z septembrových oslávencov menom Jindřich Parma, ktorého si mnohí vybavíme hlavne v súvislosti s Petrom Kotvaldom, lebo tam to bolo najvýraznejšie, tá spolupráca s textárom Pavlom Smíralom a pesničky typu Gejzír, Milujem sa čím dál víc a tak ďalej. A ono čiastočne to bude cítiť aj z nasledujúcej nahrávky, ktorú ale naspieval Víťa Vávra eh, s Blankou Šrumovou ako vokalistkou, nedávnou jubilantkou a ono sa to potom dostalo aj na single vydavateľstva Suprafon pod názvom Létání. Létání Don't lietali. Aj vďaka pražskému rodákovi menom Jindřich Parma 14. septembra, to bolo o 73. narodeninách tohto hudobného skladateľa v rámci pop music, eh, ktorý svojho času hral na trúbku, ale od roku 1981 sa už venoval viac eh, klávesom, aj keď po rokoch sa k trúbke vrátil v tom 2016 a bol v podstate viac skladateľom, aranžérom a aj instrumentalistom. Nejaké tie instrumentálky sa objavili kade-tade, hlavne Juno. To bola melódia, ktorá bola použitá aj do filmu Slnko, seno, jahody v 83. keď e, kráva Farárova dojila mlieko a nevedela, <laughs> nevedeli to zastaviť, tak tam tú melódiu je možné si tiež vypočuť. Tu solovú trúbku Jindřich Parma využil aj v skladbe Kouzelná hviezda, ktorá bola známou z vysielania rozhlasového a veľmi často teda texty písal hlavne Pavel Cmíral, ale aj Zdenek Borovec, Pavel Žák, Mirek Černý, Michal Bukovič, eh, Michal Horáček. No a keď teda došlo aj na hudobné napredovanie, tak bolo aj súčasťou orchestra Karla Wagnera, takže bolo možné ho aj po tejto stránke zaregistrovať, no ale Hlavne na tej solovej ceste Petra Kotvalda mal možnosť sprevádzať a muziku písať aj pre Heidi Janku, Ivetu Bartošovu. Našli by sme tam aj nejaké tie skladbičky v repertoári Karla Gota, no, Standa Hložek, Sagvantofy a ako bolo počuť aj Víťa Vávra, ktorý nám uzavrel teda blok e, pesničiek o lietaní a prejdeme do podstate záverečnej pasáže, lebo už máme pred sebou len niečo cez pol hodinku. Než sa dostaneme k poslednému oslávencovi a pesničkám, ktoré už budú pestrejším mm, výberom, lebo opäť to bude pohľad do viacerých spevníkov, tak si ešte prebehneme udalosti 17. septembra z tých najčerstvejších ročníkov. V 2006 sa to skloňovalo hlavne v súvislosti s Maďarskom, predsedovi mládežnického hnutia 64 žúb z Maďarska, Láslovi Toročkajovi. Na 5 rokov vtedy zakázali vstup na územie Slovenskej republiky. Iba deň predtým ho policia zadržala v Bratislave, keď sa snažil prezentovať novinárom výhrady svojho hnutia voči národnostným incidentom na Slovensku. V Maďarsku tiež vyšlo do ulic niekoľko tisíc demonstrantov, ale v úplne inej súvislosti požadovali demisiu premiéra Ferenca Ďurčányho. Nevôľu ľudu spôsobilo jeho priznanie, že 4 roky skresľoval hospodárske výsledky krajiny. Pri demonstráciách, ktoré pokračovali aj v nasledujúcich dňoch, zasahovala tiež polícia, no koľky nám dnes hovoria úplnú pravdu. A keď ju aj povedia, tak zase je tu skupina, ktorá tomu tak či tak nikdy veriť nebude. O rok neskôr, v 2007, súd prvého stupňa Európskej únie zamietol odvolanie spoločnosti Microsoft voči rozhodnutiu Európskej komisie o zneužívaní dominantného postavenia na softvérovom trhu. Súd tak potvrdil pokutu vo výške 497 miliónov eur, ktorú, ktorú Microsoftu udelila práve Európska komisia v marci už v roku 2004 a súčasne nariadila spoločnosti, aby zverejnila aj kompletný súbor dokumentov o svojom operačnom systéme, čo by umožnilo konkurencii na základe odkúpenia licencie vyrábať potom softvery kompatibilný e, software s operačným systémom Windows. Rok 2008 na Slovensku poprvýkrát čiastočne transplantovali očnú rohovku formou jednodňovej chirurgie – Pacientkou bola 53-ročná žena zo svätého Jura s diagnózou obojstranná fuchsová dystrofia rohovky. Pred desiatimi rokmi do areálu Slovenskej technickej univerzity v Gabčíkove prišlo 24 dočasných rakúskych azilantov. Išlo predovšetkým o mužov zo Sýrie, tiež z toho bol celkom slušný humbuk. Tak to uzavrime športovou správou spred 8 rokov. Končili sa majstrovstva Európy v basketbale, vtedy v Turecku, v Istambule. Výťazom sa stala reprezentácia Slovinska, ktorá na tomto kontinentálnom šampionáte triumfovala poprvýkrát v histórii a zatiaľ jedinýkrát. Slovinci sa radovali po víťazstve nad Srbskom v pomere 93-85 ako vieme na tohtoročnom šampionáte, ten sa hral vo viacerých krajinách, v finále v Lotyšsku, tak e, tam Turci tento raz podľahli Nemecku, ktoré sa teší z aktuálneho európskeho titulu. A o športe ešte čiastočne bude reč, lebo je čo povytiahnuť aj z dnešného kalendára, ale než sa k tomu prepracujeme, tak si vypočujeme prvý príspevok zo strany už teda čerstvého 80 menom Kamil Peteraj. Snáď vám toto meno netreba nejak extra predstavovať, ale keby náhodou, tak predovšetkým ide o textára piesní populárnej hudby a ideálne bude, keď si z tej tvorby niečo vypočujeme Začneme nahrávkou najstaršou z toho zoznamu, ktorý dnes bude ponúknutý. Pesnička bola najskôr singlovkou, potom súčasťou albumu, s ktorým prišiel v roku 1970 Pavol Hamel, sprevádzaný skupinou Prúdy. Ferko Griglák sa postaral o melódiu pesničky s názvom Koče plné ruží. Thank you. nášho smiechu idú hlasno do mesta. Nebo má zlatú strechu, jar kreslí kvety na cestách. Tie koče raných ruží ťahá slepých koní pár. Nad hlavou holub krúži, slnko je malá detská tvár. na stene má jeden pán. Jelenia, bosk a rieku, všetko, čo ti možno dám. jasno do mesta. Nebo má zlatú strechu, ja kreslí kvety na cestách. Je kočer nášho smiechu, no si nemá jeden pán. Jelenia, boska rieku, všetko, čo ti možno dám. Prvá pesnička, to ešte nie je všetko to mienime ponúknuť. Keby sme to chceli odbiť veľmi rýchlo, stačilo vypovedať e, Kamil Peteraj, narodený 18. septembra 1945 v Bratislave, v rodnom meste. V 64. absolvoval huslový odbor na konzervatóriu, potom vyštudoval dramaturgiu na divadelnej fakulte Vysokej škole muzických umení Pracoval ako dramaturg z pevohry na bratislavskej novej scéne, neskôr pôsobil ako spisovateľ v slobodnom povolaní a v súčasnosti podniká v oblasti reklamy. Žije v Bratislave, ale ešte nejaké tie textíky sa objavujú a sú posúvané smerom k interpretom, asi najčastejšie s Kristínou Pelákovou má možnosť spolupracovať, lebo zase nový single priletel aj sem k nám do Bratislavy, ale také jednoduché to nebude. Ten začiatok mohli by sme spojiť aj s absolutorium teda štúdia divadelnej dramaturgie v tom roku 1970 a už počas e, vysokoškolského štúdia pracoval ako redaktor e, v rámci mladej tvorby a slovenských pohľadov. Po ukončení štúdia bol aj krátko redaktorom. E, no a v rámci časopisu Televízia. Bol aj dramaturgom tej spevohry novej scény v Bratislave a e, stal sa jednou z najvýraznejších autorských osobností slovenskej modernej populárnej hudby a tých dôkazových materiálov je <laughs> obrovské množstvo do tej polhodinky ťažko zmestiť, čo je len to najreprezentatívnejšie. Takže dovolíme si ponúknuť najreprezentatívnejšie z toho najreprezentatívnejšieho, aspoň z nášho pohľadu a ten nasledujúci titul bude patriť medzi najtemperamentnejšie. Nahrávka o 4 roky mladšia od tej predchádzajúcej a interpretkou nezabudnutelná Zora Kolínska. jasnami a úsmev v očiach, v očiach majú. Rozmarné leto, tanečný parket, v móde je po šťastie, prechádzky nocou, za starým otcom dávno čas vzal. Býval v rajští a kvety nosil a ešte čo si uvedal. možno sa nikdy nespoznajú. A hoci nohy neslúžia dobre, na dámy tanec času majú. Nebyť polky, tej známej polky, možno sa nikdy nespoznajú. Ono to nemuselo byť len o polke, ale o muzike ako takej a nebyť nej, tak sa určite ani Kamil Peteraj nestretne s tými, s ktorými nakoniec celé roky spolupracoval, pôvodne sa venoval poézii, prvá zbierka mu vyšla ešte v roku 1965. Tie texty začal písať o tri roky neskôr na podnet Mariana Vargu, ktorý v tom čase pôsobil v skupine Prúdy, no a na prvej LP platni Zvonky zvonte sa už predstavil dvomi prácami, no a čoskoro rozvinul tú tzv. širokú textárskú činnosť, uplatňoval sa v prvej polovičke 70. rokoch v podstate takých dvoch základných líniách v duchu zaužívanej dobovej praxe písal tie legendárne funkčné prekladové texty k zahraničným hitom. Jeden z príkladov tu máme, ale mohli by sme siahnuť aj po pesničkách napríklad Tatiany Hubinskej, Evy Kostolániovej, Marceli Lajferovej alebo Evy Mázikovej. No a tiež sa postaral o rozvoj tej domácej tvorby v rámci pôvodných e, titulov a ono to potom bolo zachytené či už na singloch alebo na jednotlivých albumoch, predovšetkým teda pod hlavičkou vydavateľstva Opus. Tá no, nasledujúca skladba sa zaradila medzi pesničky z druhej profilovej LP platne Karola Duchoňa. Album Čardáš dvoch srdc nám mnohým známy nielen vďaka titulnej pesničke, ale aj skladbám ako Dievča z Budmeríc alebo Tancujem s tebou rád. S Palom Hamelom spolupráca na skladbe Pieseň pre milú. To je to, čo tento album napokon uzatváralo. Odrátam ti z tváre vrázky, odrátam ti slzy, odrátam ti slzy z bielých líst. Onreje dětské samohlásky, je pošlem poštou, je pošlem poštou holubíc. Podrátam ti zlane smutky, zažnem hviezdne ohne, zažnem hviezdne ohne nad zemou. Zo srdca ti dobré skutky, rád pošlem cestou, rád pošlem cestou poštovou. Rád pocztówce z tą, pocztówce z tą pocztową. Raz pocztówce z tą, pocztówce z tą pocztową. Rozpoczlemki popuścić, kupy jest raz mi zbyt radzie. Raki poszlem różu kliczku, a mnie pieszeń jak liek. Tak, poczlem pocztą, poczlem pocztą. holubí. Ja pošlem poštou, pošlem poštou holubíc. Odrátam ti z očí noci, zohreje nás svetlo, zohreje nás svetlo na zemou. Striebro čisté rannej rosy, rád pošlem cestou, pošlem cestou poštovou. Rád pošlem cestou, pošlem cestou poštovou. Rád pošlem cestou, pošlem cestou poštovou. Rád pošlem cestou, pošlem cestou poštovou. yeah pošlem cestou, pošlem cestou, poštovou. toto by sa dalo skôr zaradiť do súdka takých ojedinelých spoluprác, myslíme teraz na Karola Duchoňa, lebo ak by sme ešte niečo mohli povytiahnuť, tak maximálne karneval zbytočných vecí, čo je tiež e, nahrávka, ktorú Karol Duchoň s textom Kamila Petera ja mal možnosť e, zaznamenať, ale Spolupráca s Palom Hamelom tá je predsa len košatejšia a ešte to bude reprezentovať aj nasledujúca nahrávka, ale už zo spevníka zase niekoho iného. Myslím, povedzme, že na tvorbe repertoáru Pala Hamela a skupiny Prúdy sa Kamil Peter aj naozaj výrazne podielal a bol aj textárom spievaných skladieb kapely Collegium Musicum, ktoré ale v tom čase tvorili takú menšiu a nie príliš uplatňovanú časť repertoáru. No a v roku 1972 zaznamenal aj prvý kontakt so skupinou Modus. Stal sa spolutvorcom takého rozprávkového obdobia Pala Hamela. To bolo aj o tituloch Som šťastný, keď ste šťastný a Šľahačková princezná, čo bol dovtedajší vrchol spoločnej tvorby Pala Hamela a Kamila Peteraja nasledovala Zelená pošta, konvergencie, to už bolo potom neskôr o ďalších projektoch, no a keď sa pristavíme práve pri skupine Modus, tak tam ten úspech na Bratislavskej líre v 77. roku s pesničkou Úsmev všetko v podstate naštartoval a potom dochádzalo aj na samostatné projekty, či už Mariky Gombitovej alebo Mekyho Žbierku keď už je reč o Marike, tak e, nielen Dievča do dažďa, ale aj Môj malý príbeh alebo Územie zázrakov, to je trilógia, ktorá stojí za to, aby sme sa pri nej pristavili a opätovne melódia Palahmela, s ktorým Kamil Peteraj spolupracoval aj pri pesničke Študentská láska, ktorú, s ktorou Marika uspela v 78. na Líre, no a spoločne pripravili pre Mariku pesničky aj na prvý album, aj na ten druhý album a z neho je doslova neopočúvateľná pieseň na tisíc a jednu noc. sa obohrá, kabát sa obnosí, ale tu si dovolím zostať pri označení, toto sa neopočúva. A zatiaľ, čo spolupráca s Mekým Šbírkom sa po troch albumoch prerušila, tak s Marikou to pokračovalo aj na projektoch Mince na dne Fontán, na čísle 5 e, LP platní Voľné miesto v srdci, Ateliér duše, kam idú ľudia, aj na tej e, LP platni alebo albume z roku 1994 nazvanom Zostaň. Výnimkou je možno projekt Neberte nám princeznu, lebo tam bol starom Jan Strasser. Samozrejme, bolo by dobre k tomu ešte priradiť aj jednotlivé singlovky, ale z jej strany to bude predsa len pre dnešok všetko, ak by sme chceli postihať aj ďalších interpretov tak by bolo dobré pozrieť sa zase iným smerom a hlavne za tým mekým špierkom, lebo či už to bol Doktor Sen, Sezónne lásky alebo Roky a dní, tak e, čo pesnička, tak to ešte aj z dnešného pohľadu známy titul, tak siahneme do stredu, čiže 82 si povytiahneme a sezónne lásky, ktoré majú na začiatku a na konci dva výnimočné tituly tej doby, oba zazneli na Bratislavskej líre a oba zožali úspech. Bielý kvet tak to bolo na chvíľočku aj pomenovanie pre samotného interpreta, nech sa objavil, kde sa objavil, všade bol bielým kvetom, aj keď pôvodne teda išlo o čierny kvet, ale doba čiernej vtedy neprijala, tak bolo narýchlo treba vymysliť nejakú alternatívu a zadarilo sa. No a lírou odmenená Atlantída, aj keď iba v úvodzovkách striebornou, tak tá dodnes patrí medzi vychytené tituly a preto bude v dnešnom zozname tiež figurovať. Zem pradávnych slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávnych známých som nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí Kamen s tvárou na veky, v nehybnom tieni rias. A milenci sú si v tej hodke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Len more cez brány čas nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi vln. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam Zem stratených som, v oknách blúdia ľudia očiví, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva kvet, tej hĺbke je niečo z nás. Len more cez brány čas ženě na brehy piva. Morec brány čas, on vynáša sto piva. rada, sa skrývalo v našej ponuke. Ešte mám pripravené tri pesničky, takže budeme trošku dlhšie, ale naozaj vytiahnuť iba zlomok z tvorby Kamila Petera je, je dosť problém a navyše, ak zásoboval viacerých interpretov, tak e, si dovolím upozorniť ešte alebo po, oprášiť e, tituly, ktoré v podstate ani veľmi oprašovať netreba, lebo znejú dodnes. Skoro ako sa dostaneme k tomu ďalšiemu, aby sme nezabudli ani na to, čo máme ešte dnes v kalendári, tak aspoň zo pár mien e, v tomto vstupe. E, maďarský vynálezca Tivadar Puškáš, ročník 1844, si určite pozornosť zaslúži, lebo vynašiel telefónnu stredňu napríklad a aj k nemu sa viaže to prvé použitie výrazu halo v telefónnom rozhovore. Mal ho vysloviť e, e, v rozhovore s jedným z pomocníkov pri skúšaní tejto ústredne halóm, to by malo byť e, v maďarčine počujem no a odvtedy sa tento výraz v angličtine rozšíril v podstate do celého sveta Zviditeľnenie si vyslúžil aj Konstantin Eduardovič Ciolkovský, ročník 1857, tvorca princípu raketového pohonu lietacích systémov a viacstupňovej rakety. Max Švabinský, to bol český maliar, grafik, patril ku generácii umelcov, ktorí položili základy českého moderného výtvarného umenia, ročník 1873 už tu dnes jeden rodak z Kroměříža spomínaný bolt to je druhý. V Prahe časti Smíchov sa v roku 1905 narodila česká operná speváčka, neskôr viac herečka a divadelná pedagogička Jiřina Šejbalová. Môže byť známa aj z takých titulov ako Vlčí jáma alebo Zlatá svadba a bola aj národnou umelkyňou od roku 1965 Český básnik, dramatik a prekladateľ František Hrubín, ten sa narodil v roku 1910. Prevažne lirické dielo tvoria zbierky typu Krásna po chudobie, Zemne po polednách, Zemne sudička a výraznou mierou sa podielal aj na tvorbe pre deti. Založil a istý čas aj redigoval detský časopis s názvom Mateřídouška. Tomáš Baťa mladší narodený 17. septembra 1914 v Prahe. Bol českokanadským podnikateľom, synom Tomáša Baťu, zakladateľa tejto značky. Z hudobného sveta nám vyčnieva Hank Williams, narodený pred 102 rokmi. Bol americkým spevákom, gitaristom, pesničkárom. Ide o jednu z amerických legend a ikon country music a rock'n'rollu 20. storočia ten jeho životný príbeh, ale skončil veľmi skoro, mal 29 na nový rok v roku 1953 za nevyjasnených okolností na infarkt. Zomrel v automobile pri ceste na vystúpenie v západnej Virgínii. Ľudovit Cvetler, ročník 1938, rodák z Bernolákova, stal sa slovenským futbalistom, útočníkom a v roku 1969 bol tiež tým, kto dvíhal pohár víťaza pohárov nad svoju hlavu, inak o rok neskôr majstrom Československa, víťazom Československého pohára zo sezóny 1962-63 aj v 68. a držiteľom striebornej medaily z olympijských hier v 64. roku. Michal Bukovič, to je meno, ktoré by si tiež zaslúžilo nejakú sériu pesničiek, ale nie je to o výročí narodený v 1943. teda okrúhlom výročí, lebo výročie tak či tak tu je Narodil sa v Prahe, stal sa textárom, podobne ako Kamil Peteraj. Bol aj scenáristom a moderátorom a písal pesničky hlavne pre Karla Zicha, ale nájdeme tam aj Karla Gota, Michala Tučného, Mikyho Volka, Vieru Martinovú, skupinu Rangers, aj Fešákov a tak ďalej. Takže by toho bolo tiež dosť. Od neho o rok mladší Reinhold Messner, talianský horolezec, ako prvý človek na svete solovo a údajne bez kyslíkového prístroja zdolal Mount Everest, napokon aj všetkých 14 8 tisícoviek a okrem toho prešiel aj naprieč Antarktídou a pokoril púšť Gobi. Joško Bednárik, rodák zo Zelenča, ten bol ročníkom 1947, svojho času odštartoval éru muzikálov na Slovensku a v Českej republike No a v Nitre uviedol aj prvý pôvodný slovenský muzikál s názvom Adam Šangala. Damon Hill, narodený v roku 1960, britský pilot F1, majster sveta z roku 1996, syn bývalého dvojnásobného majstra sveta Grahama Hilla, je jediným potomkom šampióna, ktorý dokázal zopakovať triumf svojho ocina – Zvíťazil na 22 Grand Prix a získal 42 pódií. 65. narodeniny si pripomína rodáčka z Košíc, herečka divadla Andrea Bagara v Nitre, Eva Pavlíková. Ročníkom 1968 je americká speváčka Anastasia Adriana Sklenaříková, Narodená v Brezne v roku 1971 sa stala svetoznámou modelkou a príležitostnou herečkou. Tomáš Berdych, český tenista, ten si pripomína 40 rovnako ako Tomáš Hubočan, rodák zo Žiliny, slovenský svojho času reprezentant. No a ako čerešnička na konci ďalší čerstvý 40 ktorý nedávno rozvíril pokojné hladiny v hokeji, svetoznámy ruský hráč, hviezda NHL Alexander Ovečkin. To by mohla byť zostava dnešných nových oslávencov, celkom široká, košatá, pestrá, No a bude to aj o spomienke na odchod pred dvomi rokmi 15. septembra nás opustil Joško Paulíny. bolo svojho času súčasťou skupiny Modus a text Kamila Peteraja, ktorý sa k nemu dostal, tak naspieval takým spôsobom, že je v pohode počúvateľný aj dnes s názvom Roberta. Roberta. vidieť nemôžeme len takýmto spôsobom počúvať. Spočiatku v prípade skupiny Modus e, to bolo o textoch od viacerých autorov, či už to bol Boris Filan, Alexander Karšaj, Peter Brhlovič alebo Ľuboš Zeman, Vlasta Brezovská a Jan Strasser, ale potom už mal dominantné postavenie na tomto poli len Kamil Peteraj, stačí si vytiahnuť prvú LP platňu zo 79. roku, potom balíček snou 99, zábaliek záhradnú kaviareň, najlepšie dievčatá, každý niečo hrá, vlaky s rokmi, alebo titul Keď sa raz oči dohodnú, ktorý sme takýmto spôsobom si aj pripomenuli. No a postupne samozrejme pribudali ešte ďalší interpreti. Výnimočne to bola napríklad e, skupina Elán, lebo tam nájdeme v podstate len E, dve pesničky. Zastavte kolotoč. Tá sa stala takou najvýraznejšou po návrate Joža Ráža po tej autonehode a pesnička s názvom Anna Mária tá je ešte z albumu Hodina pravdy ale inak e, to boli skôr teda Meky Žbírka, Marika Gombitová nájdeme aj LP platňu skupiny Gravis Kolotoč Masiek e, ktorá je aj o Eh, výrazných tituloch typu Daruj mi svoj najkrajší deň a spolupráca takto s Gabom Dušíkom, no ale z toho najčerstvejšieho obdobia je to už teda predovšetkým spomínaná Kristína. Tam tie al albumy, na ktorých figurujú texty Kamila Petera, tých už je tiež niekoľko, ale keď sa dá dohromady toto spojenie Kristína Kamil Peteraj, tak e, snad najvýraznejšou je nahrávka, ktorej sa dostalo aj tej cti, že sa ocitla aj ako zvonenie pri mobilných telefónoch a keď už pesnička dosiahne toto, tak predsa len zarezonovala medzi poslucháčmi a asi ani neprekvapí tiež v dnešnom našom výbere ako predposledná v poradí. Keď sa slnko skloní na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko na otca zakladateľa alebo spoluotca, lebo keď sa povie zakladateľ modernej slovenskej textovej tvorby, tak môže napadnúť nielen Kamil Peteraj, ale aj samozrejme Boris Filan. To by mohol byť ten tandem, ktorý sa stal najvýraznejším. Plus pribúdali potom rokmi aj ďalší, ktorých tvorba je aj po rokoch stále ešte počúvateľná a čitateľná, ale dnes sedíme teda nad e, pesničkami pod ktorými ako textár je podpísaný práve čerstvý jubilant Kamil Petera, no a ešte jedno dielo zaznie a tiež by to bol hriech nespomenúť práve túto spoluprácu. Postarajú sa nám o bodku, skôr ako sa k tomu dostaneme, tak si ešte povedzme mená štyroch osôb, ktoré v tento deň opúšťali tento svet. Konkrétne 17. septembra v roku 1877 to bol britský prírodovedec William Henry Fox Talbot, ktorý objavil fotografickú techniku pozitív negatív, takže vstúpil do dejín. Český divadelný a filmový herec Gustav Nezval, tam sa to uzavrelo v roku 1997. Ďalší herec Dušan Blaškovič, necelý týždeň po svojich narodeninách, zomrel v roku 2001. No a pred 12 e, rokmi aj japonský priemyselník Eiji Toyoda člen zakladateľskej rodiny koncernu Toyota. Či už ste na tom tak alebo onak, ten koniec jednoducho príde a ako sa spievať bude aj v poslednej pesničke, všetci sa zídeme v jednej posteli. A spolupráca Kamila Peteraja a Roba Grigorova, to by bol asi naozaj hriech, keby to tu priestor nedostalo, pretože pesničky, ktoré dávali dohromady, už od robového prvého albumu, aj keď tam si to ešte pol na pol podelili s Ľubošom Zemanom. Aj na tej dvojke sa objavujú takéto spolupráce, tak hlavne Kamil Peteraj sa postaral o celkom slušnú zbierku úspešných titulov na čele s Edom, ktorého Robo dodnes veľmi rád ponúka na svojich vystúpeniach, ale vznikli aj ďalšie tituly typu Bosia sám, Bol raz jeden žiak, Dva roky prázdnin, Espresso Orient, Chýbaš mi, klamať som si nezvykol, modlitba lásky, neznámy vojačik, ona je Madonna, posledný valčík pre Európu a podsta majakovskému, aj spoveď chuligána, ale bodka, tá by snať nemohla patriť a nemala patriť ničomu inému, ako práve nahrávke s týmto úvodom, klautičkou a spomienkou na album s názvom Chýbaš mi z roku 1992 kde sa táto pesnička objavila ako posledná. To, že tam ešte nasledovalo zmierenie, to už je instrumentálka, ale bude bodkou aj dnes za Petrolejkou, ktorá patrila aj tvorbe Kamila Peteraja. Toľko z Banskej Bystrice. Pekný posledný čas letný roku tohtoročného vám želá Peter Kršiak malá prasiatka, tá naša je tu na zemi prikrátka. Na čo sa pechoriť, na čo sa trísniť, láska je stále ten najlepší biznis. Hej, všetci sa zídeme, raz v jednej posteli, budeme mŕtvi a tak strašne rozpelí. Všetci sa zídeme, raz v jednej posteli, budeme mŕtvi a tak strašne rozpelí. Hej, hej, hej, hej. niečo nádherné, čo nikdy nestarne. Na čo sa pechoriť, na čo sa trízniť, láska je priatelia, viac ako biznis, hej! this house.